Tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Gantol Dikanor dengan judul Diajak Gendruwo Cangkro. Cangkro. Cerita iki tak alami karo Kang Sukaji. Wektu iku aku lan Kang Sukaji lagi ngopi sampe galu banget ning gone diparti ruwae. Lah Kang Sukaji wektu iku ngrungokno jimat bareng karo aku. Lagi enak-enak nyeruput kopi lah dalah Kang Sukaji malah cerita setan-setanan. Ojo ngerusak suasana to Kang, Kang. Lah gak ngopo tol, gawe pelajaran ceritaku. omahku kidul dhewe lho Kang. Koko tak terno tol. Akhire Kang Sukaji cerita setan-setanan banjur sampe lali lek jam wis dalu. Lah wektu iku pas enak-enake cerita lah kok enek dijuri sing biasane ngriyok ponorogo saka etan. Yo kowe ji, kowe jek melek. Lagi nyeritani gantol iki lho Mbak Juri. Mbak ceritani apa? tak critani gendruwo aja ah, ngono ta weki koko cair awani muleh lah iya to mbah kang sukaji ki ngawur kok mbah akhire mbah juri melu ngopi melu lungguh tapi ana sing aneh ambune klambine mbah juri kae teko sampe lungguh malah mambu kemenyan akhire aku lan kang sukaji takon marang mbah juri nem kok kemenyan ngene to mbah Wong lawas cung ya ngene iki. Iki ambune nuweke eh, Mbah. Tapi selain iku ana sing aneh banget marang bajuri. Raine bajuri bengi ku ketok pucet banget lan mripate melorok. Aku lan Kang Sukaji suwe-suwe wedi karepku dhewe. Pas aku lan Kang Sukaji ape balik malah diganduli karo Mbah Juri ora oleh muleh. Akhirnya aku karo Kang Sukaji nyangkruk wong telu sampai warunge tutup. saben ape mulih mesti gak oleh karo Mbah Juri. Akhire aku karo Kang Sukaji diceritani Mbah Juri soal reyok Ponorogo. Lah pas ana enak-enakan cerita Kang Sukaji malah keceplosan takok. Reyok ngono kuwi tenan apa ora Mbah? Koko ngono kuwi ndang dawat Apa awakmu njaluk bukti ta, Cong? Ora Mbah, ora. Aja Mbah aku wedi. Wis total gantol. Ora apa-apa tol, enak aku ki akhirnya aku karo Kang Sukaji dikon meneng dak oleh ngomong karo Mbah Juri. Mbah Juri nyeluk asu baung. Gang sedelok lah kono swara asu baung temenan. Mbah Juri melorok madep Sukaji lan takok. Wis krungu, Cong. Kurang menantang, Mbah, Mbah. Akhirnya bajuri ngongkon meneng-meneh lan kon no suworo suworo sak enengi. Bajuri ambil napas lan Sak bari bajuri dungo lah dalah Eneng suworo wong wedok nangis, Eneng suworo bocah cilik, enek kuntil kuntilanak meringis gak barbar, tapi aneh. Mbah Juri malah melaku mulih. Bentar ya. Oh, ya ya. Jangan sakit, sakit ya. Sebentar lagi juga selesai. Tunggu dulu. María. Ladalah lagek limang jangkah bajuri malah ngilang mbah neng diparake. Kang, kan, Kang, bajuri kok ngilang? Ya wis ya, aku pe turu tau gantol, kowe nang mulih. Aku rambut ternoi Kang. Udiwi kodene, akhirnya aku bablas mulih. aku tak polno sampe mbuh teko piro wai sepedone. Akhirnya aku teko ngomah lan turun jaluk ngancani mbahku. Esok kang suka cerita. Aku bar ketemu mbah juri tol. Lah piye jari kangji Ternyata mbah juri kek bengi ora metu tol. Berarti, iya tol. ngancani kene gek bengi kui gendruwo. Wis ora apa-apa kena dige pelajaran tol. Nek malam jemah ojo mblakrak dalu-dalu. Iya Kang, cukup semene cerita teko aku jimatres hantol lan kang sukaji di kanor bersama tim jimat.